ครั้นก่อนแต่การตรัสรู้ เมื่อเรายังไม่ได้ตรัสรู้ ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ มีความรู้สึกว่า เสนาสนะอันสงัด คือป่าและป่าเปลี่ยว เป็นเสนาสนะ ยากที่จะเสพได้ ความสงัดยากที่จะทำได้ ยากที่จะยินดีในการอยู่ผู้เดียวป่าทั้งหลาย เป็นประหนึ่งว่านำไปเสียแล้ว ซึ่งใจแห่งภิกษุผู้ยังไม่ได้สมาธิ Before my enlightenment, while I was still only an unenlightened bodhisatta, I too considered thus remote jungle thicket, resting places in the forest are hard to endure. Seclusion is hard to practice, and it is hard to enjoy solitude. One would think the jungles must rob one of his mind if he has no concentration. พรามสมณะหรือพรามเหล่าใดที่มีกรรมทางกายอันไม่บริสุทธิ์แล้วเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าและป่าเปลี่ยว ประโทษคือกรรมทางกาย ที่ไม่บริสุทธิ์ของตนนั่นแหลสำนักหรือปรามผู้เจริญเหล่านั้น ย่อมเรียกร้องมาซึ่งความขลาดและความกลัวอย่างเป็นอกุศล ส่วนเราเองหาได้เป็นผู้ที่มีกรรมทางกาย อันไม่บริสุทธิ์ แล้วเสพเสนาสนะ อันสงัด คือป่า และป่าเปลี่ยวไม่ เราเป็นผู้มีกรรมทางกายอันบริสุทธิ์ ในบรรดาพระอริยเจ้าทั้งหลาย ผู้มีกรรมทางกายอันบริสุทธิ์ และเสพเสนาสนะอันสงัด คือป่าและป่าเปลี่ยวอยู่ เราเป็นอริยเจ้าองค์หนึ่ง ในพระอริยเจ้าเหล่านั้น เรามองเห็นความเป็นผู้มีกรรมทางกาย อันบริสุทธิ์ของตนอยู่จึงถึงความมีขนอันตกสนิทแล้วไม่ขนพองอยู่ในป่าได้ I consider thus: whenever recluses or Brahmins, unpurified in bodily conduct, resort to remote jungle thicket resting places in the forest, then, owning to the effect of their unpurified bodily conduct, these good recluses and Brahmins evoke unwholesome fear and dread but I do not resort to remote jungle thicket resting places in the forest, unpurified in bodily conduct. I am purified in bodily conduct. I resort to remote jungle thicket resting places in the forest as one of the noble ones with bodily conduct purified. Seeing in myself this purified of bodily conduct, I found great solace in dwelling in the forest. พรามสมณะหรือพรามเหล่าใด มีวจีกรรมไม่บริสุทธิ์ มีมโนกรรมไม่บริสุทธิ์ มีอาชีวะไม่บริสุทธิ์ มีอภิชามาก มีความกำหนัดแก่กล้าในกรรมทั้งหลาย มีจิตพยาบาท มีความดำริชั่วในใจ มีตีนามิทะคือความง่วงเหงาหอนอน กลุ่มรุมจิต มีจิตฟุ้งขึ้นไม่สงบ มีความระแวงมีความสงสัย เป็นผู้ยกตนข่มท่าน เป็นผู้มากหวาดเสียว มีชาติแห่งคนกลาด มีความปรารถนาเต็มที่ในลาบสการะสรรเสริญ เป็นคนเกียจคร้านเ มีความเพียรเลวสาม เป็นผู้ละสติ ปราศจากสัมปชัญญะ มีจิตไม่ตั้งมั่น มีจิตหมุนไปผิด มีปัญญาเสื่อมสาม เป็นคนพูดบ้านน้ำลาย I consider f i r s whenever recluses or Brahmins unpurified in verbal conduct unpurified in mental conduct unpurified in livelihood, covetous and full of lust, with a mind of ill will and intentions of hate, overcome by sloth and torpor, overcome with restlessness and unpeaceful in mind, uncertain and doubting, giving to self praise and disparagement of others, subject to alarm and terror, desirous of gain, honor, and renown, lazy and wanting in energy, unmindful and not fully aware, unconcentrated with straying minds, devoid of wisdom, rebellious sangat. คือ ป่าและป่าเปลี่ยวอยู่ ประโทษอย่างนั้น ๆ ของตนสมณะหรือปรามผู้เจริญเหล่านั้น ย่อมเรียกร้องมา ซึ่งความขาดและความกลัวอย่างเป็นอกุศล Resort to remote jungle thicket resting places in the forest then they evoke unwholesome fear and dread ส่วนเราเองนั้น หาได้เป็นผู้ที่ประกอบด้วยโทษนั้นๆนยังได้อย่างหนึ่ง มีวจีกรรมไม่บริสุทธิ์เป็นต้น เราเป็นผู้มีวจีกรรมมันบริสุทธิ์ ปราศจากโทษเหล่านั้นทุกอย่าง ในบรรดาพระอริยเจ้าทั้งหลาย ผู้มีวจีกรรมมันบริสุทธิ์ และเสพเสนาสนะอันสงัด คือป่าและป่าเปลี่ยวอยู่ เราก็เป็นอริยเจ้าองค์หนึ่ง ในบรรดาอริยเจ้าเหล่านั้น เรามองเห็นความเป็นผู้มีกรรมอันบริสุทธิ์เป็นต้นในตนอยู่ จึงถึงความเป็นผู้มีขนตกสนิทแล้วอยู่ในป่าได้ But I am purified in verbal conduct. I resort to remote jungle thicket resting places in the forest as one of the noble ones with livelihood purified. seeing in myself this purity of verbal conduct, I found great solace in dwelling in the forest. ความตกลงใจนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่า ถ้าใครในราตรีอันกำหนดได้แล้วว่า เป็นวันที่ 14 15 หรือ 18ค่ำแห่งบักสวน อันถือกันว่าศักดิ์สิทธิ์ป่าอันถือกันว่าศักดิ์สิทธิ์ ต้นไม้อันถือกันว่าศักดิ์สิทธิ์เหล่าใด เป็นที่น่าสะพึงกลัว เป็นที่ชูชันแห่งโลมชาติ เราพึงอยู่ในเสนาสนะ เช่นนั้นเถิด บางทีเราอาจเห็นตัวความกลาดและความกลัวได้ เราได้อยู่ในเสนาสนะเช่นนั้น ในวันอันกำหนดนั้นแล้ว I consider thus there are the specially auspicious nights of the fourteenth, the fifteenth, and the eighth of the fourth night. Now, what if on such nights as these, I were to dwell in such alt-inspiring, horrifying adobes as orchard shrines, woodland shrines, and tree shrines. Perhaps I might encounter that fear and dread. And later on, such specially auspicious nights as the fourteenth, the fifteenth, and the eighth of the fourth night, I dwell in such awe-inspiring, horrifying adobe, and later, on such auspicious nights I dwelt in such awe-inspiring places ก็เมื่อเราอยู่ในเสนาสนะเช่นนั้น เมื่อสัตว์ป่าแอบเข้ามา หรือว่านกยูงทำกิ่งไม้แห้งให้ตกลงมา หรือว่าลมพัดอยากเยื่อใบไม้ให้ตกลงมา ความตกใจกลัวเกิดขึ้นแก่เราว่า นั่นความกลัวและความขลาดมาหาเราเป็นแน่ ความคิดค้นได้มีแก่เราว่า ทำไมหนอเราจึงเป็นผู้พวงแต่ในความหวาดกลัว ถ้าอย่างไร เราจะห้ามความกลาดกลัวนั้น ๆเสีย โดยอริบทที่ความกลาดกลัวนั้นๆมาสู่เรา And while I dwell there, a wild animal would come up to me, or a peacock would knock off a branch, all the wind would rustle the leaves. I thought, what now, if this is the fear and dread coming? I thought, why do I dwell always expecting fear and dread? What if I subdue that fear and dread while keeping the same posture that I am in when it comes upon me? ก็เมื่อเราจงกลมอยู่ ความกลัวเกิดมีมา เราก็ขลืนจงกลมแก้ความกลาดนั้น ตลอดเวลานั้น เราไม่ยืน ไม่นั่ง ไม่นอน หรือเมื่อเรายืนอยู่ ความกลัวเกิดมีมา เราก็ขืนยืนแก้ความกลาดนั้น ตลอดเวลานั้น เราไม่จงกรมไม่นั่ง ไม่นอน ก็เมื่อเรานั่งอยู่ ถ้าความกลัวเกิดมีมา เราก็คือนั่งแก้ความขาดนั้น ตลอดเวลานั้น เราไม่จงกลมไม่ยืน ไม่นอนคือเมื่อเรานอนอยู่ ความขาดเกิดมีมา เราก็คือนอนแก้ความขาดนั้น ตลอดเวลานั้น เราไม่จงกลมไม่ยืน ไม่นั่งเลย While I walk, the fear and dread came upon me. I neither stood nor sat nor lay down, till I had subdued that fear and dread. While I stood, the fear and dread came upon me. I neither walked nor sat nor lay down. While I sat, the fear and dread came upon me. I neither walked nor stood, nor lay down. While I lay down, the fear and dread came upon me. I neither walked, nor stood, nor sat down, till I had subdued that fear and dread.